Ordin, euh, vivi hiek ingutuk uh, antilinki eta bost je txibioko taldekua. Hasteko esplikatzen ahalduk uh, zer den bost jea. Bost jea dela bost je, uh, bost garen generazio bezala. Uh, bela honaldi berri bat, uhain xare teknologia hortan. Sortarazten du sistema berri bat, les objets connectés à Ida, à ou et Nguyamena, et à euh, objet connecté oiek berdier charé si bobat ibiltzeko. Adibidez, auto, autonomo bat, euh, estu du gidazalearen estu es du neoren Béaric, Baisik, komunikazio euh, bat beste otoekin, bide basterekin kabale batekin, ikusteko badela kabale trebeskatzen du bidea, kabale horrek behar du puza bat, eta euh, logika horrekin, objekto guziek behar die puza gizonek e mistanda da. Berdin, hi mundu aminua lotxagarri moderna horta buz bagutzak eta zer dia arriskiak eh, be deja sozial mailan bost geainak. Gizonen obsolesanza. Sistema hoi, eh, ez du gizonen beharrik. Aldiz gu berdugu eh, guen arteko aremanak eta e, eraiki gaizak. Eta mm, sistema horrek Gizonen baiatzia eta mm. jagerta nahi du. Eta denboa huyanago batetan, hor uh, be borgeaen hastapenian, zertia lehen ahiskiak. Bai bizi privatien kontrola prefosta, hoiek uste dut denok bera kigu hoi. Bena, ene ustez ahiskiena da, sozietaren komportamentia menperaztea. E, sistema obj eta objekto guziekin, linki, e, frigo koniktatuk e, eta oidena ekin. biltzen dia data hanitz, gue komportamentiai buz, hoi dena eh, metatuk eta algoritm eh, zu maitekin, ikusten dela nula zer egiten dugu, zer unsa egia juiten, zer diagoe nahia, gure ideiak, dena metatuik eta kalkulatuik eta tratatuik, bilakatzen gia, maza argunt bat eh, eta eh, maza hoi nula e manipulatu e geho eta erresago bilakatzen da. Eta hoi, ne ustez, da arriskiena ez baizik gure bizi pribatia, gue bizia kolektiboa manipula izan dadin. Hoi, duk eh, gubar sistema baten segida, zer egiten da konkretuki eh, partituk den bekanika lodi horren kontre juiteko. Guk pentsatzen dugu berdela momentu batian geldi sistema hori. Zeren, uhain xare horiek ez die urrentzik. Eta hortako boze hoi aitatu dugu urrentze bat bezala. Eta hor dian behar dela manifestazio egin, okupazioak, hoai hasi zerbait geldi dadin sistema, uh, garaipen hau. Eta horren artean, pentsatzen dugue bai, smartphone erabiltzen dienek behar die utzi interneta ben smartphoneekin. Hoi dia gue idea momentuz,